Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ հայատյացությունը Ադրբեջան հորձորջված արհեստացին պետության քաղաքականությունն է եղել ու կա խորթային իշխանության տարիներին քողարկված բնույթ էր կրում։ 1988 թվականին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ազգային ազատագրական շարժման նոր վերելք սկսվեց, հայերի հանդեպ ճշնամանքը բացահայտ դրսևորվեց։ Գագաթնակետը նույն տարվա փետրվարին Սումգայիթում հայերի սպանդներ կազմակերպված պետական մակարդակով։ Երկու տարի հետո 1990 թվականի հունվարին հայերի նոր ջարդ տեղի ունեցավ, այս անգամ Ադրբեջանի հենց մայրաքաղաքում։ 33 տարի անց Թուրքի ձեռագիրը չի փոխվել, նա այժմ փորձում է հայաթափել Արցախը։ Ինչով էին զբաղված միութենական իշխանությունները, հնարավոր չէր կանխել ողբերգությունը կամ գոնե հենց առաջին օրերին բռնել դահիճի ձեռքը։ 90-ական թվականները մեզ համար հայ ժողովրդի համար ծանր տարիներ էին։ Նունե Սարումյան, Արցախի պետհամալսարանի պատմության եւ քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ։ Գրանցվել էր ոչ այդ արդեն Սումգայիթը, որը մի նպատակ էր հետապնդում վախեցնել Արցախայությանը, որպեսզի դադարեցնեն արդար պահանջը Արցախը միացնել Մայր Հայաստանին։ Այն նպատակը, ինչին հետևել են Բաքվի իշխանությունները 88 թվականին չեն կարողացել իրականացնել, հաջորդ քայլը կատարեցին Բաքվում։ Տվյալ ժամանակահատվածում խորթային իշխանությունները զբաղված էին ներքին քաղաքական խմորումները, կարգավորելով։ Այդ իսկ պատճառով մի կողմից ձեռնտու էր Խորհրդային Միության հանրապետություններում ներքին հակասությունների հասունացումը եւ նրանց լարվածության սրացումը, քան այդ հարցերի կարգավորումը։ Սումգայիթը չկանգնեցրեց Բաքվի իշխանությունները, բարձի դիտակցելով, որ Խորհրդային Միությունը Արցախի հետ կապված բոլոր հարցերը ուղղորդում է դեպի Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանություն, Այդ պատճառով Բաքվի իշխանությունները իրենց ձևի փորձեցին լուծել հարցը։ Եթե Սունգայի թվորը մեծ արձագանք էր տվել տվյալ ժամանակահատվածում խորհրդային իշխանությունը չէր կարող պատշաճ ձևով պատասխան տալ եւ կարգավորել հարցերը։ Բնական է 1990 թվականին նույն պահվածքը հնարավորություն տվեց Ադրբեջանի իշխանություններին, որ ել ավելի խորացնի իր ներգործությունը Արցախի հարցի կարգավորման գործում։ Եվ Բաքվի ջարդերի դրա վկայությունն են, նա գիտակցում էր, որ կենտրոնական իշխանությունները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ, առավել եւս խորթային զորքը երբ դեռևս գտնվում էր Բաքվում եւ դիտորդի դերում էր հանդես գալիս առաջի օրերին, ինչպես Սումգայիթում չխառնվեց, այնպես էլ Բաքվում չէր կարող խառնվել, որտեղ կենտրոնական իշխանությունից համապատասխան հրահանգ չկար։ Խառնվեց, երբ խորթային իշխանության տապալման վտանգազգաց։ Եվ երբ արդեն Խորթային իշխանություն ինքը կանգնած էր փլուզման եզրին։ Խորթային իշխանության տապալման վտանգը Ադրբեջանում։ Խորթային կենտրոնական իշխանություն կանգնած էր փլուզման եզրին։ Ադրբեջանի իշխանությունները օգտվելով առիթից եւ տեսնելով, որ կենտրոնական իշխանությունից համապատասխան պաշտպանվածությունը չեն կարող ստանալ, որոշ չափով հետ քաշվեցին եւ մի քանի օր հետո միայն արդեն որոշակի դադարեցում գրանցվեց նրանց մոտ եւ ինչ որտեղ հնարավորություն ընձեռվեց տեղի բնակչության մի մասին տարհանվել Սումգայիթի, Բաքվի, Մարաղայի ջարդերին հայերի էթնիկ զտումներին իրավական ու քաղաքական գնահատական չտրվեց, Հանցագործը չպատժվեց, անպատժելիությունը նոր ոճիրներ ծնեց։ 2020-ի աշնանը Ադրբեջանը պատերազմի միջոցով զավթեց Արցախի տարածքի մեծ մասը։ Նույն տարվա նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը թուղթ է Ադրբեջանի համար։ Նա շարունակ խախտում է հայտարարության դրույթները եւ պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ամսից ավելի Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Թե շրջափակմամբ ինչ նպատակներ է հետապնդում Բաքուն հնչում են տարբեր կարծիքներ թուրքական հացվասպանական քաղաքականությունը մեզ նորից փաստի առաջ է կանգնեցրել։ Այսօր մենք նույն իրավիճակի առջև ենք կանգնած, ինչպես 20-րդ դարաշրջանի իրավիճակը սրվել էր եւ հայոց ցեղասպանությունն իրականացվել էր։ Էլի ցաներ պայմանների մեջ են գտնվում եւ այսօր մենք նորից կանգնած ենք բնաջնջման եզրին ճանապարհը փակելով շրջափակման մեջ դնելով 120 հազարից ավելի հայության Արցախի հանրապետության բնակչությանը ադրբեջանի իշխանությունները հույս ունեն, որ կհուսահատվեն բնակչությունը ներքին խռովություններ կհասունանան եւ այդ ներքին խռովությունների արդյունքում նրանք ինչ որ հաջողություն կգրանցեն բայց ես չեմ կարծում որ նման սցենար կգրանցվի որովհետև մեր ժողովուրդը այն ժողովուրդն է որը որ վտանգված պահին համախմբվում է եւ կարողանում է դիմակայել բոլոր դժվարություններին։ Բոլորս էլ դիմակայում ենք, դիմադրում ենք, պայքարում ենք։ Աշխարհում կարծես մենակ ենք մնացել։ Ընթամենը դատապարտող հայտարարություններ, ճանապարհը բացելու կոչեր եւ ոչ մի գործնական քայլ։ Հայաստանն էլ առանձնապես չի ջանում ողջ պատասխանատվությունը բարթելով ռուսաստանյան խաղապահների Ռուսաստանի վրա։ Արևմուտքը շտապում է Արցախյան հակամարտությունը լուծել եւ լուծման ձևն առաջարկել է. Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ մենք պնդում ենք, Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իրական ինչ հնարավորություններ ունենք դեմ գնալու արևմուտքի պարտադրանքին։ Արցախի աշխարհակաղակական դիրքի կարևորությունը բոլորն են հասկանում։ Եվրոպական երկրները པարզ հասկանում են, ով դիրում է Արցախին, նա դիրում է Կովկասյան տարածաշրջանին։ Ոստի եւ Արցախին մտցնելով արհեստականորեն Ադրբեջանի կազմի մեջ եվրոպական երկրները հույս ունեն Ռուսաստանի ազդեցություն թուլացնող Կովկասյան տարածաշրջանում։ Դա նշանակում է մամեդական աշխարհի ուժի հզորացում Կովկասում։ Մամեդական աշխարհը մենք գիտենք, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը կամակատարներն են եվրոպական դաշտի, Ոստի եւ դա պայքար է ընդդեմ Ռուսաստանի։ Փաստորեն այստեղ ոչ թե պայքար է Արցախի բնակչության դեմ, տարածքի համար, այլ պայքար է Ռուսաստանի ազդեցության թուլացման համար տարածաշրջանում։ Երկկողմանի արդեն պայքարը ծավալված Ռուսաստանի դեմ։ Երկրորդ ճակատի բացման խնդիրը դրվում է Կովկասում։ Եվրոպան էլ անդագիտակցում։ Արցախը զուտ Ադրբեջանին տալը Թուրքիայի Ադրբեջանի միջոցով ազդելնա Ռուսաստանի հարավային տարածքների վրա, Ռուսաստանի հզորության վրա։ Եթե Արցախի տարածաշրջանից ռուսական զորքերը հետ քաշվեն, ապա կորստաբերը ոչ միայն Արցախի համար, այլ նաև իրենց համար ռուսական ուժերի համար։ Ուղղակի ոչ թե պայքարը Ուկրաինայի դեմ, ինչպես այստեղ ոչ թե Արցախ Ադրբեջանը այլ հայկական կողմ եւ ռուսական կողմ եւ թուրքական կողմ կովկասյան տարածաշրջան ազդեցությունը կայունացնելու համար նույնպես էլ ուկրաինական դաշտում պայքարը ոչ թե Ուկրաինա-Ռուսաստանը, այլ Եվրոպա եւ Ռուսաստան։ Արևմուտք եւ Ռուսաստան, արևմուտք եւ Ռուսաստան։ Դրա համար էլ նայած թե ինչպես կդասավորվի իրավիճակը հուսով ենք, որ Ռուսաստանը կկարողանա դիվանագիտական ճիշտ քայլեր կատարել Ուկրաինական դաշտում հաջողություններ կգրանցվեն, ինչը չենք կարող հայկական կողմի մասին ասել։ Ես այդ հայաստանյան իշխանությունները պետք է ճկոնություն հանդես բերեն, բայց այն կարծիքն է, որ նրանք հանդես են գալիս որպես Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի ներկայացիչներ։ Ընդհանրապես, երբ օգտագործում են Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, ինքնին նշանակում է, որ Հայաստանի ղեկավարը հրաժարվել է Արցախի հանրապետության կարգավիճակից։ Նա ասում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացիչները իրենք բանակ բանակցեն Ադրբեջանի հետ, բայց ինքը չէր բղավում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչու՞ նա հակասությունը եւ հակասական նրա պահվածքը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է մտածեն բնակչության մասին։ Այսինքն ինքը դադարել է օգտագործել Արցախի հանրապետություն հասկացությունը, դադարել է ընդունել, որ Արցախի հանրապետությունը որպես պետական կառույց գոյություն ունի, եւ դա ելնում է Ադրբեջանի կողմի պահանջներից։ Դա նշանակում է, որ ստորագրված է ինչ որ մի փաստաթուղթ, որով լրիվությամբ տարված է Արցախի հանրապետությունը, բայց ի պատասխան նրա այդ հայտարարությունը Արցախի հանրապետությունը կուսակցությունը գոյություն ունի եւ ներկայումս մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունենում, որը վկայում է, որ պետությունը գոյություն ունի, վարչական տարածքը գոյություն ունի, չնայած որ սահմանները խեղված են, սահմանները փոքրացել են, բսկտվել են, բայց հանրապետությունը որպես կառուցվածք գոյություն ունի, շարունակում է գործել։ Եվ եթե ինքը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացուցիչները պետք է մտածեն տեղի բնակչության մասին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ըստ իրեն, բայց Արցախի բնակչությունը, հանրապետության բնակչությունը չի քվեարկել իր օկտին, ընդհանրապես չի մասնակցել ընտրություններին, բայց Արցախի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող իրադարձությունների ժամանակ հարցերի տակ ստորագրումը ինքը, պայմանագրերը ստորագրումը ինքը, իրավասություն չունենալու։ Այս դեպքում Արցախի հանրապետության Ինչու ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակ։ Այդ դեպքում, եթե ձերքերը պիտի լվանա Արցախից եւ ամբողջ պատասխանատվությունը բարթի Ռուսաստանի վրա, ռուս խաղապահների վրա։ Դրա համար էլ պետք է ընդգծել եւ պետք է խոսել այն մասին, որ այն բոլոր փաստաթղթ թղթերը, որի տակ ստորագրել է ինքը, իրավական ոչ մի ուժ չունի, Եվ մենք իրավասու ենք մեր հայրենիքում ապրելու, բռնազավթված տարածքներ Ադրբեջանի կողմից պետք է հետ վերադարձվի եւ պետք է մենք գոյապայքարում շարունակենք ու միջև վերջ կարողանանք մեր հայրենի տարածքները ազատագրենք։ Իրական ինչ հնարավորություններ ունենք դիմակայելու։ Իրական հնարավորությունները նախ ժողովրդի համախմբվածությունն է, մեր պետական կառույցների համախմբվածությունն է, ժողովուրդ պետական կառույց Արցախի հանրապետության մասին է խոսքը։ Արցախի հանրապետություն եւ Արցախի ժողովուրդ պետք է համախմբվեն, իրար կարողանան հասկանալ, իրար հետ խորհրդակցեն եւ մի որոշում կայացնեն, պայքարեն համատեղ ուժերով հանդես կան եւ թե միջազգային դաշտում հիմա ասում են պայքարի ձևերը փոխվել են, նախ միջազգային քարոզարշավ իրականացնել, հետո դիվանագիտական դաշտը կարգավորել, որից հետո ռազմական հաջողությունները, որ ժամանակի ընթացքում կարող է գրանցվել եւ կգրանցվի, որտեղ մի անգամ չէ, որ այդ ռազմական հաջողությունները գրանցվել է։ Միայն Արցախի ղեկավարությունը կարող է սեփական ժողովրդին ղեկավարել եւ հաջողության հասցնել։ Միայնակ ոչ ղեկավարություն, ոչ ժողովուրդ չեն կարող հաջողություն գրանցել, բայց չի կարելի մոռանալ նաև Հայաստանի բնակչության ներդրումը Արցախի հաստագրման հարցում։ Դեռևս 88 թվականին պատերազմից հետո ավելի ճիշտ, երբ Հայաստանից դիտական ներկայացուցիչներ եկան պետական համալսարան, հայտարարեցին Վլադիմիր Բարխուդարյան ակադեմիայից ներկայացուցիչներ էին փոխտնօրեններ եւ ակադեմիայի թղթակից անդամ Խուրշիդյանը Լենդրուշ հայտարարեցին, որ Արցախը իր շարժմամբ, իր պայքարով փրկեց Հայաստանը կորցանումից։ Այսօր նույն իրավիճակն է ստեղծվել Հայաստանը օրստորե կործանվում է ոչ թե ռազմական դաշտում, այլ դիվանագիտական դաշտում։ Պետք է հասկանա իշխանության ներկայացուցիչը, որ չարիքներից փոքրագույնը պետք է ընտրվի ոչ թե ինքը փորձ կատարի փոքր տարածաշրջան լինելով ինքը փորձ կատարի վիճահարույց խնդիրներ հասունացնի խոշոր տերությունների խաղացանկում եւ ինքը խաղալիք դառնա Արպետք է կարողանա այդ իրավիճակից իր պետության համար ինչ որ շահավետ պահեր օգտագործի իր անվտանգությունը կայունացնելու համար։ ճանապարհը որքան կարող է փակ մնալ հանգուցալուծումը ո՞րն է ընդհանուր շահերը բախվել են բախվել են արցախյան տարածաշրջանը այդ ճանապարհը բախումների լուծման դիզակետա դարձել։ Եթե քաղաքականությանը հետևելով մի այնպիսի եզրանգում կատարվի, որ բոլոր կողմերի համար ինչ որ իրավիճակ լինի, ճանապարհը բացվելու է։ Ճանապարհի միջոցով հարվածը եւ ռուսական ազդեցությանը, ճանապարհի միջոցով հարվածը Ադրբեջանի հեղինակությանը, ճանապարհի միջոցով Հայաստանի դեմքը պարզվում է նրա վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ։ Ճանապարհի միջոցով Հայաստանը ցույց է տալիս Ադրբեջանի իշխանությունների եւ թուրքական իշխանությունների հետ համագործակցության փաստը։ Ճանապարհի փակման ճանապարհը ցույց է տալիս, որ Հայաստան չի կարողանում կողմնորոշվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Մերթ հանդես է գալիս կողմնակից, դաշնակից, ճիշտ քայլեր է կատարում մերթ ինքահարվածումը իր կատարած քայլերին ճիշտ քաղաքականություն անելու արդյունքում հնարավոր է կարճ ժամանակահատված հետո բացել, բայց այդ կարճ ժամանակահատվածը կարող է հարված հանդիսանալ Արցախի ժողովրդի համար, Արցախի հանրապետության անվտանգության համար։ Եթե չունենանք հակադրվելու ինչ որ մի պայման, կամ եթե մենք չցուցաբերենք մեր կամքի ուժը ցույց չտանք, որ համաձայն չենք նրանց պայմաններին, չեն կարող ճանապարհը բացել։ Համաձայն չեք, օղակը ավելի կսեղմի։ Այս դեպքում արդեն Հայաստանի դիրքորոշումը ավելի վտանգավոր է մեզ համար, վտանգավոր կլինի, եթե նա նորից շարունակի աջակցել Ադրբեջանի իշխանություններին, ինչ որ ներկայումս անում է։ Մենք կամ միայնակ պետք է ինչ որ քաղաքականություն իրականացնենք եւ մեր կողմնորոշվածությունը ցույց տանք, մեր պահանջները ցույց տանք, ինչ որ անում ենք, այսինքն մենք մի կողմից պատրաստ ենք դիմակայել, դիմանալ բոլոր զրկանքներին, մյուս կողմից այն պայմանով, որ չենք կարող զիջել ինչ որ մի բան։ Մենք չենք ուզում զիջել, չենք կարող զիջել ու չենք զիջելու։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք զրկանքներին դիմանալ, բայց այդ ընթացքում պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկվի մեր կամքը ցույց տալու որ մենք կայուն ենք մեր հողում եւ մեր պահանջն էլ մենք ունենք դրա համար երբ ասում եմ միջազգային ատյաններում պետքա համապատասխան պահվածքը կեսվածքը դրսևորել եւ ներկայացնել մեր պահանջը մենք էլ պետքա կարողանանք ներկայացնել մեր պահանջը որ հակադրեն համեմատեն Եթե արևմուտքը այս պահի դրությամբ չի նպաստում ճանապարհի բացմանը, նշանակում է դեռևս որոշակի հարցեր կան, որոնք որ լուծում չեն ստացել, ճանապարհ չկա լուծում ստանալու, ձեռնտու չէ նման լուծումը։ Ձեռնտու չէ արևմուտքին։ Արցախյան շարժման նոր փուլի 35 տարին շուտով կլրանա։ Հաղթական ձերբերումներից հետո ցավալի կորուստներ ունեցանք, նաև պատերազմից այս կողմ։ Ինչպես խուսափենք նոր կորուստներից։ Կուզենայի հետ վերադառնալ, անդրադառնալ Արցախյան շարժմանը։ Ոչինչ չունեինք, դա տարկաձերն էինք, բայց մենք պայքարեցինք։ Մենք ստեղծեցինք։ Մեր անկախությունն էլ կերտեցինք Կյանքը ցույց է տվել, որ սխալներ կատարեցինք, այդ սխալները մեզ բերեց կորուստներ արժե կանգնեցրեց։ Ուղղակի պետք է պատմությունից դասեր քաղել, չկրկնել նույն սխալները, համախմբվել եւ աշխատել հնարավորինս քիչ կորուստների գնով նորից մեր գոյությունը ամրագրել մեր տարածաշրջանում, մեր հայկական տարածաշրջանում ամրագրենք մեր իրավունքը, մեր ապրելու իրավունքը։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի 2023 թվականի հերթական հունվարի 17-ի թողարկումը։